Ja patim od kratkotrajnog poremećaja paćenja. Da! Upravo tako trebaš reći. Dobro, dobro. A sad mi kao glumimo da smo klinci. <clears throat> Bog, Dora! E, di si? Bili se igrala skrivača? Može, ja to volim. Mi se sakrijemo, ti brojiš, a onda nas tražiš. Dobro, tata. Ne, ne, ne tata. Sad sam ja jedan simpali koji ti želi biti prijatelj. Okej? Može, ne. se nije skrio. Ajde, broj do deset. Jedan, dva, tri, e, četiri. Mm. Volim pjezak, mora je. Baba, ako se snima. Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, Dora, je morska struja. Ne zaboravi, Moramo se čuvati morske struje, znaš? U redu, Mišiću. Kako ono ide naša pjesmica? Kad morsku struju vidimo, kažemo... Idemo? Ne, ne. Nego, ne, nećemo. U redu, probajmo ponovo. Kad morsku struju vidimo, kažemo... Evo morske struje. U struju idemo, u struju plešemo. <gasps> Strujit možemo i prijatelje zovemo. Jesam opet zaboravila. Ne, ne, ne, bublice, dobro ne brini. Ako zaboravim i vas, hoćete vi mene zaboraviti. O, ne. Ne, Dorice, mi tebe nikada nećemo zaboraviti. I znamo da nećeš ni ti nazad. Jesi čuo ovo? Što to? Čuo što? Stanko, netko je rekao zdravo. Ma ko? Ja nisam nikog čuo. Ne znam tko Stanko, ali čula sam nekog da kaže zdravo. Puno je riba ovdje, bilo tko. Stvarno, bilo tko je to mogu reći. Evo. Gdje? Tamo, tamo, vidi. Gdje da gledam? Tamo. Aha. Zdravo! Zdravo! Zdravo! Hajde, meni pa to je dijete. Zdravo! Zdravo! Ovdje smo! Zdravo! Bok sam Dora. Možete mi pomoći? E pa bog, Dora. jesi se ti da izgubila? Da, gdje su ti roditelji? Mm, ne mogu se sjetiti. Oh. Potražit ćemo ih. A da nisu neke od ovih riba tvoji roditelji? Bog, ja sam Dora. Možete mi pomoći? Šta? Um, ma, malena, to si, nam već rekla. Mm. Spilja. Žao mi je. Patimo od kratkotrajnog ubitka pamćenja. Ajme, to je strašno. Kratkotrajni gubitak pamćenja. E, dobro, ajde, pričekaj sekundu, jel može, Zlato? Stanko, Stanko! Što? Što je? Što ćemo, jadnica se iskupila. Nemam pojma, mislim, što bih ja tu sad trebao, mislim... Mala se ničeg ne sjeća. Ali tko zna odakle je došla? ti se i... Od tebe nikakve koristi. Ali ja samo... E, Dora, sine, kako bi bilo da mi... Ajme, otišla Dora? Ovo nije dobro. Dora! Dora! Dora! sam Dora. Izgubila sam obitelj. Trebam pomoć. Ja sam Dora. Patim od poremeće pačenja. sam roditelje, možete li mi pomoći? Gdje si ih zadnje vidjela? Pa, um, zvuči ludo, ali um, zaboravila sam. O, dušo, hoćeš li možda plivati s nama? To je nešto najljepše što mi je danas itko ponudio. Valjda, ne mogu se sjetiti. Uglavnom, hvala, ali <laughs> tražim nekog. Ne mogu se sjetiti, ne mogu se sjetiti, ne mogu! O, ja sam Dora. Jesam nešto krivo rekla. Zezam se dobro, dobro, nećete se vratiti. Tražila sam nešto i onda... Ok, skroz kužim, idete van, sve pet. E pa, nadam se da ćeš naći to što tražiš. Da, ja isto. Možda vi znate što je to? Oprostite. Oprostite. oprostite. Ok, onda ćemo neki drugi put. I navratite opet sutra. Ha? Mog sina, u pomoć! Molim vas! Pazi! O, oprostite! Gospod, ste dobro? Nema ga. Joj, joj. Ne, ne, nema Ma dobro je. Ne, Biće okej. Ne, ne, odveli su ga. Moram s mjesta pronaći taj brod. Brod? Pa ja sam vidjela brod. Jesi? Aha, ovim putem prošao je ovuda. Slijedi me. Hvala, hvala ti puno. Hvala ti najljepša. nam škripi. Dodaj mi je šram, cigar. Popravit ću je. Au! Hej, Merline. Oh. Hej, dečki, ja sam samo... da, da, da! Dora! Još je rano za ustajanje, što je tebi? Moraš natrag u krevet. Da, da, u redu, kužim. Natrag u krevet, u krevet. Hej, Merline, au! Dora, u krevet, to je to, jednostavno krevet, crta. Vrati se u krevet. Hej, Merline, ja... To je to. Spremni za novi dan. I onda smo tražili... Nema. Točno. Sjećam se k'o da je jučer bilo. Iako što je jučer bilo, više nemam pojma. <laughs> Kako god, ako se mene pita, najstrašniji dio puta je bio sa četiri morska psa. Ček, zar nije bilo tri? Ne, ne, definitivno četiri ali zadnji put si rekao da ih je bilo tri. Sine, ko je od nas dvojice proputovao cijeli ocean? Pa Nemo. Mislim, prešli smo cijeli ocean kako bi ga našli, tako da on je bio prvi. Pa čini se da je tako, hm, zar ne? Stigo ste! Skoro ste promašili izletić. Izletić? O, obožavam izlete. Kamo idemo? A nisi joj rekao. Pa rekao sam joj. A, e, Dorice... Da, E, Gosan Rej ima, e, danas ima previše ribica na koje treba paziti. Tako da bi, e, mislim, najbolje bi bilo da danas mhm. ovaj, zapravo ne ostaneš ono s razredom. O, zašto ne? A, da, čuj, ovaj, nekad se tako teško prisjetiš nekih stvari. Toga se jedino i mogu sjetiti, da. Je, da, da, dobro. Ali nisi ti za to kriva. Mislim, mogla bi negdje odlutati. Mhm. A Gosan nema baš vremena brinuti se o svakoj ribi koja odluta. Naravno. Drugim riječima, nema mu tko pomoći. A, jadničak, on je, on je preopterećen. Skužila si. Da, kužim skroz. Okej, mhm. On me treba za asistenticu u nastavi. A, ovaj pa baš Joj, ne... to mi tako laska, nisam nikad bila asistentica u životu. Gosen Rej, dobili ste pomoć. onda dobro. U redu, djeco. U redu, djeco. Danas je taj dan. Danas je taj dan. Idemo na izlet putevima migracije raža. Migracije raža. A, znate li zašto migriramo? Idemo, to znaju i vrapci. Migracija je zapravo povratak u... Krave! Točno. Netočno. Netočno. Pjesak. Ne, Migracija je zapravo povratak domu. Domu. A to je mjesto odakle si. Odakle si? Može li mi neko reći odakle je? Ja sam iz Tučepa. A ja živim tri grevena odavde. Ja sam Fataka Šilbe. Otkud si ti, Dora? Ja? Ehm... ne znam to. Moja obitelj. Gdje su oni? Dobar dan, izvolite. Žao mi je, opet sam zaboravila. Vidite, ja patim od... Kratkotrajnog gubitka pamćenja! A kako se sjećaš obitelji kad se ničeg ne sjećaš? Dobro pitanje, dobro pitanje. Vidiš, nekih se stvari mogu sjetiti jer imaju smisla. Kao, recimo da imam obitelj. Znam to zato jer morala sam od nekog doći, ali tako? Svatko ima obitelj. Možda se ja ne mogu sjetiti njihovih imena ili kako izgledaju i možda ih nikad više neću naći, ali... O čemu smo ono pričali? Mame i tate. Mame i tate, da. A zašto smo o njima pričali? O, joj. A, o tome. O, o. A zašto ja? Okej. Malo ste mi još premali, ali mm, dobro. Vidite, djeco, kad se dvije ribe jako, jako vole... E, tu bi mogli stati. Peljite se, istraživači. Ajmo onu pjesmu o migraciji. Idemo. migraci, migraci, učimo o migraci, u prirodi je prirodno, more plivati. A znanost nam kaže gdje su svi nestali, a ja sama ostala, a eno i... Stopaj gore, stopaj dolje, ovisno gdje sunce je. O, djeco, klonite se ruba. Okej, okay, čuli ste, svi dalje od ruba. Idemo, idemo. Dosta, to je to predaleko. To je predaleko. Ajmo, ajmo, sad se vratite nazad. A sad? Svi me dobro slušajte. Slušaj sad. Kad Raža ovuda prolaze... Raža će proći tu. Svi moramo dobro paziti na... Da na što moramo paziti, hm? Na morsku struju. Točno da, to. Da, tako je, morsku... Morsku struju. Zato jer je strujanje vode koje je nastane od svih tih peraja vrlo jako. I ako ne pazite, može vas ući u... A to ti se zove instinkt, Nemo. Nešto duboko u tebi što osjećaš tako jako da moraš poslušati. Kao neku pjesmu koju od uvijek znaš. Kome, ja sad čujem svoju! se bliže noć i dan, sad ja Smirite se malo, djeco. Dragulj Moro zaljeva, Kalifornija. Dragulj Moro zaljeva, Kalifornija. Sjetila sam se nečeg. Sjetila sam se nečeg. Nečeg sam se sjetila. Nečeg jako važnog. Nečeg važnog? Čega? Čega to? A, ne znam, nisam više sigurna. Ne znam, ne znam. Na vrh mi je jezika. U redu. Hvala, Gosan Rej. Prvo se sjetit. Nemoj biti takva Dora, Dora. O, o, Što, jesi li se sjetila? nisam se sjetila. Bilo je nešto o... E, o, o, oj, ja mislim da se radi o nečem, nečem, O dragulju moru zaljeva. Moja obitelj! Sjetila sam se moje obitelji! Tamo su negdje! Moram ih pronaći! Dečki, pomozite, dečki! Dečki, hej! Dečki, pa gdje ste sad? Doro! Hej! Doro! Ah! ah! Kamo ste nestali? Pa ti si tako je nestala. Moji roditelji, sjetila sam ih se. Čega? Čega si se sjetila? Sjetila sam se njih, mamice, tatice. Imam obitelj, ali oni ne znaju gdje sam. Idemo. Dora, ne, ne! To je ludost! Pa gdje bi to išla točno, molim te? Do, do, do, do, do, Drangulije. od Baltika. Do mora moru zaljeva Kalifornija. Da! Ne, Dora, Kalifornija je skroz na drugom kraju oceana. Onda put pod peraje. Kako to da svaki put kad smo na rubu ovog rebena, neko od nas pokušava otići? Možemo li bar jednom samo uživati u pogledu? Kakav raži pogled? Ja sam se sjetila svoje obitelji. Ne, ne, ma dosta landranja po oceanu. To je sada iza nas. Jedini razlog za putovanje je i onako bio taj da ga ne moramo više ponoviti nikada. A ja to hoću. Ah. Dora, vidi. Molim te. Sve što znam je... da mi nedostaju. Jako, jako mi nedostaju. Nisam znala kakav je to osjećaj. Jel ti znaš kakav je to osjećaj? Da. Znam dobro taj osjećaj. Ne želim to opet zaboraviti. Tamo... Negdje tamo daleko je moja obitelj. Molim te, Merline. Ne mogu ih sama pronaći. Zaboravit ću. Pomozi mi pronaći moju obitelj. Da, tata. Ti nas možeš prevesti preko oceana. Jel tako? Ne mogu. Ali znam ko može. Mislim da ću se izrigat! Što ti kalifornijske struje prika? Malo ljulja, šta oh, ćeš? Oh. Užu gore prika! Oh. E, lega, ako ćeš rigat, učini mi uslugu. Nemoj po oklopu, Burez, fokusiraj se i strezi tu tupine. će, za libiće! Baš tako, E, a sad tražimo moje roditelje kod Nakita od Atlantika ili... Kod Dragulja moro zaljeva. Točno. A kako ćeš naći svoje roditelje? Sjećaš li se kako izgledaju? Pa nisam baš sigurna, pamćenje mi je nova stvar. Ali nešto mi govori da su bili većinom plavi ili... Eh, ili žuti. To mi ima smisla. I ono, sigurno ću ih prepoznati kad ih vidim. Mi smo obitelj. I usput, mislim da se prelazak oceana poduzima samo jednom u životu. Stigli smo Marzan, Kalifornija. Ajmo, molim te, prestani se derat. Stvarno misliš da ti roditelji ovdje cijelo vrijeme lelujaju čekajući te? Nemam pojma, ali kako drug će da saznam? Mama, tata! Probaj malo glasno. Mama, tata! Što je to? Stani. ovo sam čula već. Sjećam se da je netko rekao... Da, svaka čast, to sam bio ja, prije minutu! Molim vas, jeste vidjeli moju mamu i tatu? Zovu se Suzi i Suzi i Karlo. Ko? Suzi i ko? Tako se zovu. Moji roditelji se zovu Suzi i Karlo. Doro, stani! Suzi! Možemo malo stati na loptu i smisliti neki plan! Suzi! Karlo! Prestani normalno! Oprostite, samo je, samo je malo uzbuđen. Suzi! Karlo! Doro, daj se prestani stalno delati. I nije ti baš pametna ideja ovako upasti u novi kvar i privlačiti toliku pažnju na sebe, znaš? Ti to ne razumiješ, sad znam kako bi se zovu roditelji. Suzi, Dora, Karlo! Dora, Dora, Ovi rakovi su ekipa iz kvarta i imam osjećaj da nas razlogom ušutkavaju. Mogla bi probuditi nekog opasnog. Nekog s velikim okom, ticalima i oštrim zubićem? Dobro, sad već ideš u detalje, ali tako nekog da. Ma ti zapravo uopće ne bi trebala da... O, škrge mi moje, ovaj... E, čuj, slušaj, došli do neke zabune. Baš smo krenuli. Pusti nas da živimo mi ćemo ti ovaj, izgraditi crku ili ovaj, možda radije želiš spomenik. Ne! više ne goni! Je siguran! Da! Suzi, i Suzi, Suzi, Kar, Suzi i Karlo, sad sam se sjetila imena. Lizu smo, moramo nastaviti. Ha? Jako uzdiđen. Jesi <gasps> dobro? O, moj morže, Nemo! Jesi dobro? Što se dogodilo? Ne, Dora. Molim te. O ne, o ne, Nemo. O ne, o ne, o ne, o Nemo. Tako mi je žao, okej, žao mi je. Okay. <gasps> O, moj morže, Nemo! Jesi dobro? Rekao sam, ne sada. Dovoljno si uprskala. Jesam? O, joj. Ali, ali popravit ću. Ja, ja, ja to mogu. Idem po pomoć. Znaš što još možeš, Dora? Hodi tamo preko i čekaj. Čekaj malo tamo i zaboravi. To ti u stvari najbolje ide. Upravo si. Ne znam otkud mi je ideja da ja to mogu. Znači, obitelj, ne, ne mogu ja to, tako mi je žao. Sve ću popraviti. I, idem ja po pomoć, okej? Okej, to mogu, to mogu i bit ću... I sve će biti u redu, Nemo. Hej, ima koga? Zdravo! Hej, ima koga? Zdravo. Zdravo! Ja sam Đelo Hadžiselimović. O, Bog, Đelo! Ja trebam tvoju pomoć! Pridruži nam se u istraživanju. O, divno, divno, divno! Pridruži nam se u istraživanju čudesa Tihog oceana. Upoznaj njegovo Đelo! Đelo Hadžiselimović, gdje si? Dora, tu si dakle. Dečki, imam pomoć. Djelo Hadži Selimović zna gdje smo. Pazi! Ljudi stvarno nemaju obzira. Merline, nemo! Ne, ne, ne, ne opet. Ne opet. Ponesimo je da vidimo u kakvom je stanju. Ne brini, Dora! Samo mirno! Mi ti stižemo u pomoć! Došli u Institut za istraživanje podmorja, gdje vjerujemo u spas, oporavak i oslobađanje. tebi kako... Ha? Šta se zbiva? Izgleda da smo gotovi. Stari, daj se unormali, ti si mi pomijen. O, pa daj, zabavno je. Oj, ono Oliver rekao? Vjeruj u ljubav, vjeruj u ljubav. Ej, mala, vrti guzo. O, o moj morže, bok, ja sam Dora. Ja sam Boško. Ti si jako bolesna. Bolesna? Ja? A zašto si onda u karantenu? O ne, koliko dugo? Ja moram naći svoju obitelj. Svatja sam, nemoj paničarit. A si ti sto, ajme majko. Što, što je bilo? Što se dogodilo? Što je to? To tamo je velika pegula. To je oznaka za ribe koje ne bi preživjele u institutu. One se transportiraju u stalni postav akvari u Clevelandu. Ribe koje su tu vraćaju u ocean. Clevelandske ribe ne idu nikuda. Cleveland! Ne, ne mogu u Clevelanda. Moram na Draguljam moro zaljeva Kalifornija i moram si naći obitelj. Pa tu si već. Institut za podmorje. Dragulj moro zaljeva Kalifornija. Tu si. Hoćeš reći ja sam odavdje? Moji roditelji su ovdje. Moram do njih. S koje si izložbe? Čekaj, ja sam s izložbe. Koje? Moram do tamo. teško ćemo tako, curo. Osim... ne. Ne bi uspjelo, preludo je. Što si mislio? Reci mi, meni ti je ludo simpa. Slušaj, vidi se malo. Ima jedna stvar koja mi pada na pamet da bi ti mogla pomoći. Kad bi samo uzeo... Da, su! me i odvedeš k njima. Kako se toga nisam sjetila? Hajde. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ako bi ti uzela oznaku, dobija bi tvoje mjesto u kamionu za transport, a ti ostani i potraži si familiju. Samo mi molim te da je oznaku. Koju oznaku? Ha, imam oznaku na peraji. Kako, kako si to da zaboraviti? O ne, oprosti, ja, ja patim od kratkotrenog gubitka pamćenja. Ne sjećaš se naše čakule? Mm -mm, nemam pojma. O čemu smo ono pričali? Hmm, Trebala si mi da svoju oznaku. Pa meni je zgodna moja oznaka, što što ću ti? Tako da mogu! Da mogu u Cleveland. Cleveland? Hm, baš zgodno. A zašto ideš tamo na godišnje? Zato jer ako ovdje ostanem, vratit će me u ocean. A ima loše iskustvo s tim oceanom. Samo hoću živjeti u žbulu. Samo to. Ma pa daj mi oznaku! Ej, ne diraj me po oznaci. Vidi, Ne mogu ti pomoći. Nemam ja kartu ovoga mjesta. Karta? Odlično. Ti me vodiš do karte, a ja skužim di su mi roditelji. Ojoj. Aj, dobro. Ako te odvedem familiji, ti ćeš mi dati. nemam ti ja puno. Um, ja... A, da ti dam ovu oznaku. Ludilo. Siguran da sam to rekao. Čekaj malo tamo i zaboravi, to ti najbolje ide. Da, to si rekao i Dora je plivala na površinu. I onda su Ne, ne, ne, ne želim saslušati cijelu tu priču. Pitao sam samo za taj dio. Gle, ako sam to i rekao, a nisam baš siguran da jesam, e, to je u stvari bio kompliment. Ja sam joj rekao da čeka, da to ona u stvari radi najbolje. Tako da sam, ja sam, ja sam, ja, moj grijeh. Ja sam za sve kriv. Ja sam kriv što su oteli i odveli na to neko mjesto. Što ako je to recimo restoran? Alo, vas dvojica, ušutite! Da, pokušavamo ubiti oko. Prekinuo si mi popodnevni san. Je li to onaj kad se zavališ na stijenu? A, taj ti je baš sjajan. Pa, <laughs> taj mi je baš najdraži. O, oprostite, sine, sine, To su morski lavovi. Oni su prirodni predatori. Napadnu do kažeš keks. Pa ne izgledaju mi baš strašno. To oni upravo i žele da misliš. Samo idi ti polako iza mene i pusti da ja govorim. Ispričavam se, zabrinuti smo za prijateljicu. Je to tamo neki restoran? <laughs> ha, brajo, nije ti to restoran. Nije ti malo i ništa. Stvarno? To je riblja bolnica. Đelo Hadži je rekao da će mala biti spašena, rekuperana i puštena. Biće ti vanka za sekund. Mi smo to prošli. Srabu nosu. Anemija. Sredili nas ko bog i puštili vanka. Oh, Hvala nebesima. Ma je sve je u redu, ne brini se. Živa, mrš sa stijene, sila si dolje. Ne, aj tamo, ješ čuo? Mrš, mrš, mrš, mrš, mrš, mrš, mrš, Ne brini ti oko ničega. To ti je institut za istraživanje podmorja. Dragulj Moro zaljeva Kalifornija. Bila je u pravu. Ipak nije da Dora samo zaboravlja. Hvala, Nemo. Baš ti hvala za ovo. Kako ćemo upasti unutra? Ma, i baš ćete ući u institut. Očajnički. Naša prijateljica je tamo izgubljena sama, uplašena. Neće znati što da napravi. mi znamo put. Znate? Što Nemam pojma. Zvuči očajno. Stigli smo već. Šš, malo. Boško, jako mi je drago da sam te srela. Ti si moja Nada. E po ti put ja ti nisam nada. Ajoj, htjela sam reći sudbina. Oprosti, pardončić. Tako sam uslemirana jer ću sresti roditelje. Nisam ih vidjela, ne znam točno kad je. Vidiš, ja patim od kratko trenutka. Kupitka pamćenja vidi dosta priče, okej. ne volim pričati, čakulati, ispitivati. Kako si, ja baš sam dobro, kako si ti? Ja sam dobro, u stvari. Niko nije dobro. Pa ja sam dobro, kako si ti? No. Boško, Boško, vidi karta. Šš. Plan je da to pročitaš i vidiš di su ti roditelji, a ja partim za Cleveland, kužiš? Skužila. Što bi išao na prvo? Uh. Što? Hobotnica je opet pobjegla. Ideš. Vidi sve ove izložbe. Pa kako to možeš vidjeti sve u jedan dan? Izaberi jednu. Okej. Okay. Ah, pa reci svima da malo pripaze. Mislim, hobotnicu trebamo osloboditi i pustiti natrag u ocean još danas. Pa naravno da je nisam vidio, da sam je ja tražio... Boškić, tu si! Požuri! Okej, okej, okej, okay, okej. da. Uh, pa, Započinje s D. Dječji svijate. Dječji svijet! Samo ne djeca, djeca sve naščepe. Ne da više nijedan krak zbog tebe. Izgubio si krak. Ha onda više nisi osmokrak, nego sedmokrak. Slabo pamtim, ali dobro broj. Požuri! Okej. Putovanje tu... Hej, vidiš koljke! Hej, vidiš, kajkice! Tata, jede za tebe. Bravo, Doro. Našla si još jednu. Stilja? O da, publice, jesi. Postaješ sve bolja u tome. Vidiš koljkice. Hej, ja tu živim. Da, da, tako je. Da voliš koljke. <laughs> da, znam, Zlato. Možeš li mi naći još jednu školjkicu? Najviše volim ljubičaste. Može, mamice. Ah, mamice... Ljučibaste, ljučibaste školjke. Ej, moj dom je imao ljubičaste školjke. Pa šta? Ljubičaste školjke su svuda. Ne, ne, ne. Ne razumiješ, sjetila sam se mame. Najviše je voljela e. ljubičaste i smijela se e. najslađe na Uči, ulovit će nas zbog tvog bucanja. Još ne gubiš nadu. Moramo pronaći moju obitelj. Uči, baza od džekata. Mislim da sam našla onu izgubljenu hobu prije... To si ti kriva! Oprosti! Nije moglo biti gore! Hmm, vidi, nada! Ha, nada! ruško osjećam nešto. Mislim da moramo u kantu. Ozbiljno, tu piše nada i to je... Ne, ne, ne, ne, ne. Moramo uskočiti u kantu. Ne, ne idem s tobom u tu kantu! Evo, vidi, ja idem u ne, Nemoj, nemoj u... Bok! Oh. Ej, ljudi, ja tražim svoju obitelj. O, dobra ideja. Pravi se mrtva. Ah, oprostite, trepće mi se. Kako uspijevate tako dugo ne treptati? Hej, ljudi. Tu me nešto smrti. sljedeća gošća boravi ode već jako dugo. Ona je Kitopsina i zove se Nada. Nada? Stvarno? Vidit ćete da je Nada izrazito kratkovidna, te da se slabo snalazi u prostoru. O, evo, upravo stiže. U, Nado, o, pa ti si rima. Čekaj, što? Bog, dobar dan. Možeš li mi pomoći da u... Dobro, idem za tobom. Prosti? Ko je to? Jel to ova mala mrlja govori? Možeš mi pomoći, izgubila sam obitelj. Izgubila si obitelj? Pa, duga je to priča i iskreno većinom se i ne sjećam. O, to je baš tužno, baš mi te... Oprosti, nisam neki plivač. Ne vidim baš dobro. A, pa, meni baš lijepo plivaš. Još nikad nisam vidjela ribu da tako fino pliva. Hvala ti! Nemoj, doćem. Čekaj, ponovi to. Um, nemoj, Dora? Ja sam. Dora? Da. Dora? Da sam. <gasps> Dora! Da. Mi smo stare frendice! Mo daj. Dora, pa to sam ja Nada! Ti me poznaješ? Naravno! Pričale smo kroz cijevi kad smo bile male. Mi smo cijevo frendice! Ma daj! <gasps> O, tako si lijepa. Onda znaš odakle sam. Da, ti si s izložbe Otvoreno more. <gasps> S službe Otvoreno more, tamo su moji roditelji. Moramo odmah ići, povedeš me tamo? pa mi, kitovi, se malo teže krećemo ovuda. možete malo tiše mi tamo, glava me rastura. Ko ti je taj? Mi je susjed, Ljudevit. Doveli su ga zbog osljede glave. Znam da pričaš o meni. Misli da mu ne radi eholokacija, ali čula sam doktore kako pričaju. Ovdje sam. I kažu da mu nije Čujem ništa. Ti svaku riječ koju kažeš o meni. Što je eholokacija? E pa njegova glava bi trebala ispuštat glas, a odih dok zvuka mu pomaže skužit stvari na daleko. Ali eto, još se oporavlja. E sad znam da pričaš o meni. Ja doista ne mogu eholocirati. Ne tome, jednostavno Udario ne sam glavom jako tamo vani. Vidiš kako mi je otekla? Glava ti treba biti tolika, ti si beluga. lokacija. O, kao naočale koje nikad do sad još niste vidjeli. Što? Što? Kakve naočale? To je kao ono, radiš hu i onda vidiš stvari. Zašto ja to znam? O, baš zgodno. A, e, tu si! Tužaj! Sad smo kvit. sam te do karte, sad davaj oznaku! Ček, ček, ček, ne! Znam gdje su mi roditelji. Oni su mm, u, kako se ono zvalo, e, planine i gore? Otvoreno more. Otvoreno more! Otvoreno more? Znam gdje je to. To je ona izlužba tamo odmah do... Ma baš me briga. Mir. Ako želiš do dvorane otvorenog mora, samo prođi kroz cijevi. Prođi kroz cijevi, bravo. Kroz cijevi? Da, na lijevo, pa ravno i tamo si. O, to je previše informacija. Jesi skužio, Boško, sve, sve to? E, da. Super, idemo. A ne ide ja s tobom, ne stanem. Moraš poći sama. Um, uh, to je, to je... E, vidiš, ja, ja, ja ne mogu, jer ja ti nisam na ti s uputama. E pa šteta, imamo dogovor. Htjela si naći roditelje, tako ćeš doći do njih. Samo daj oznaku. Ali Boško, ja, ja ne mogu kroz cijeli sama, zaboravit ću gdje idem. Ne zanima me, daj. Ali ja ne mogu tamo proći. Žao mi je, nema drugog načina. Nema drugog načina. Ne znam drugi način. Ajde, ajde, bez Ne, panike. ne, ne, Zlato, sve je u redu. Znaš, neće ti sve u životu ići lako. Je li tako, Karlo? Da, mama ima pravo. Kad ti je nešto preteško, Doro, a ti lijepo odustani. Karlo! Šala, sezam se, to ja iz fore, fora. O, pozor, padaju fore. <laughs> Vidiš, morozvice, uvijek postoji i drugi način. Hvala ti, tata. Hvala ti, tata. Ne, moj tata kaže da uvijek postoji i drugi način. Što? Moj druge nema. Otvoreno more, otvoreno more. Otvoreno more? To je valjda ona zgrada tamo, nekako okruglasta i bez veze. Ko ljude vitova glava? Što? Što na drugi način? Uvijek ima... Tamo! Ekipica, za mnom! Znam kako ćemo do zabranjenog zbora! Otvoreno mora. Točno to. E, hej. Ekipa, vama je jasno da ja ne mogu plivati do tamo, halo? Nije mi jasno kako će nas ovo dovesti unutra. Što radite vi tu uopće? Vidiš da je zovemo, što je? Zovete. Koga zovete? Momci, ovo je buca. Da letimo? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nema šanse. Samo se vi njoj zahvalite. Učinili ste za nas i previše. Stvarno. A jel bi mogli tamo recimo ovaj što ja znam plivajući, jer u tome smo stvarno jaki. Slušaj, tvoja će mala bit u karanteni. Tamo idu sve bolesne ribe. A nema vam drugog načina nego s našom bucom. A, čao, buca. Au, stani, a te zovemo kljuca, jer ovo boli. Mislim da joj se sviđaš, tata. Buco, cukaru, ova ođe dva krasna gospara bi do karantene. Buci mi radušo, kakva si s vremenom? Buca, a, ne bi ti htjeli poremetiti planove. A, ona ne razumije što joj govorim. Trebaš se samo zbližit s njom, stari. Um, kak? Zbližit. Pogledaj je u oko i reci, uhu, pa ćete se zbližit. Ajde, pogledaj je u oko. Ajde nemo. Mislim da bi trebali osmisliti novi plan. Neki koji uključuje zadržavanje u vodi i neko ko nije čaknut. Jer ova ptica, ova ptica, nije ptica. Odlično, tata. Ajmo čega da nas Dora zaboravi. Ko što kažeš, u tome je najbolja. Supač. A, u redu. Gledaj u oko. Koje, koje oko? Koje oćeš, stari? Bucili! Ah. Bučili. U redu. Ovo je sve supač. kako će nas buca uopće moći nositi? Aha, da. Zamalo zaboravio. Živo! Hm? E, živo! Dođi, mali! Ajde, Živo! Daj nam broku, možeš s nama na stijenu. Hm? Je, Živo! Čosna riječ! Hm? Tako je, maši ručicama. Ajmo, bravo, bravo. Bravo ti. Pazi da ne nažuljaš guzu. Hvala ti jako puno, G. Ma dobar nam došao na našu stijenu. Komotno je, jeli? Finulo vrijeme, dole Dživo! Mrš, mrš, mrš, mrš, mrš! Ma ne, ovo je bezvezarija. Pa zašto se ja uvijek dam govoriti na ovakve kerepeke? Sretno! Okej, kad ja kažem, onda... Da, da, sve znam. Dam signal velikim pljuskom. Na moj znak. Još ne. Još ne. Sad. Ne dok nada ne da znak. Znaš šta? Ja ne razumijem zašto ti sve ovo radiš. Kako to misliš? Čini mi se kao puno muke za naći neke tamo ribe. Da ja imam krtotreni gubitak pančenja, opliva bi na pućinu, zaboravena sve. E pa ja to ne želim, ja želim svoju obitelj. Ja ne bi mala, ne želim još nekoga na grbači. Ti si sretna, bez uspomena, bez problema. Ha, bez uspomena, bez problema. Još uvijek ne. Još uvijek ne. Joj, ne moraš mi govorit kad ne. I ne. Samo mi reci kad da. Okej, okay, idemo i stani. A, ah, idemo i stani, jesi ti normalan? Brojim do tri. Nemoj brat, samo reci Sad, kad. idemo, joj. ajde, ajde. Oj, oj, oj, ti to. To je signal. Ajde, ajde, to je signal. Mm. Sad upamti, Nada je rekla da pratiš natpise do dvorane od otvorenog mora. Aha. Ja ništa ne vidim, tako da ti moraš na to paziti. Kužim, slijedi natpise do otvorenog mora. Ponovit ću to još jednom da ne zeznem. Slijedi natpise do otvorenog mora, slijedi natpise... Ha, ah, skreni desno! Slijedi natpise do otvorenog mora, slijedi natpise do otvorenog mora, slijedi natpise do... Ljevo! I drži se dalje od ljudi, pogotovo djece. Ne volim kad me diraju. Otvoriš, nema me zbonjivat. Ah, o, jadno malo, evo ja ću ti to, izvoli. O, joj. Gdje ćemo sad? Kamo idemo? O, oprosti. Okej, tražili smo... E, buca, spusti nas bilo gdje. Dobro je. čekaj, tata. Mislim da traži mjesto za slijetanje. Ma zbunjena je Nemo. Ne zna jazda ni kud bi pogleda. Stani, stani! Stani, stani, stani, stani, buca, buca, šta radiš to? Okej, Išla sam nekamo, samo je pitanje kamo. Tim putem, vidiš li natpis? E, tražim, tražim nešto što me vodi do obitelji. Naočale kakve još niste... Pa ja to znam. Zašto ja to znam? Još jedno sjećanje. Koško, moramo onim putem. Lijevo, ajde šibaj, crta! Pucili! Tata, ona ne čuje. Dobro, dobro, dobro. Novi plan. Moramo doći blizu nje kako bi nas mogla čuti. Možda bolje da se ne mrdamo. Bez mene će se izgubiti. Tata, da joj vjerujem. Da joj vjerujem. Pa da zaboravi na sve nas skupa. Ja joj vjerujem. Ti Buci vjeruješ. Pa Buca jede čašu. Buca! Buca! Kuku! Ah. Bar više, eto, ne čamimo u onoj kanti. Bilo na krovu one karantene. Sada će beba Vidra početi pričati. E pa hvala, Đelika Limoviću. Tko želi naučiti nešto o Vidrama? Tražim ove kakve nikad niste vidjeli, tražim oče... Draga Vidre! djeco, dobrodošli na našu mega mazionicu! Mazionica i javi! Gdje smo to? Jesmo li blizu otvorenog mora? Pa jesmo, mislim. E pa ne znam, vidjela sam jedan drugi natpis. Ma, koji drugi natpis? Naočale kakve niste vidjeli. Što? Ma o čemu ti to pričaš? Pa zašto bismo tamo išli? E, e, zato jer sam se tog sjetila. Ne, ne, ne, to nije po planu mi je dosta. Samo gubim vrijeme s tobom. Čekaj, ne. Onaj kamion kreće u zoru. Ja hoću biti u njemu i zato mi daj tu oznaku. Ne, ne, sjetila sam se onog natpisa. Pa? pa? Pa, sjećam se sve više i više i pamćenje mi je sve bolje. Mislim da bi trebali... Ne, tvoje pamćenje ne funkcionira. Ne možeš se ničega sjetiti. Vjerojatno si tako i svoju familiju izgubila. Dobro, stani, ajde, stani malo. Daj po oznaku. Znaš što ću ti reći? Za nekog koji ima tri srca, dosta si bešćutan. Tri srca? Pa o čemu ti to pričaš? Odakle mi tri srca? Imaš ih, imaš. Nema. Imaš. Nema. Imaš. Prestani više. Jeste li znali? Hobotnica ima tri srca. Dva pumpaju krv u škrge, a treće pumpa krv kroz tijelo. Znaš, tri srca ne bi smio biti tako zločest, a zločisto je reći da bih ja izgubila nekog koga Ja njih nisam izgubila. Moško? Boško! Boško. Prsti. Ne, ne krsto. Tražim Boško. Prsti. Boško. Ko, Boško. Prsti. Prsti. Prsti. Boško! Boško! Bojut! Boško! Gdje si, Boško? Možete mi pomoći? Tražim... Pomozite, izgubila sam Joška, ne, Boška! Ali smo aure. On je osmokrat, ne, sedmo, sedmokrat, tako je, sedmokrat, sedmokrat, Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedmokrat, kamuflirao sam! Boško, Boško, Boško, ajde, daj, idemo! Zora, kako radiš? Boško! koji je plan? Plan je, ostajem ovdje zauvijek! Dobro, dobar plan. Oprosti, oprosti Boško, ne sjećam se baš najbolje. Zlatko, Zlatko Pazi malo Hej, hej, gledaj kud ideš. Žao mi je, tata. Žao mi je što se ne sjećam dobro. O, malena, bublice moja malena, ne mora ti ništa biti žao. Znaš li što ti je činiti? Samo, samo plivaj. Da, i kladim se da ćeš se toga sjetiti. Zato jer ćemo, mi, mi ćemo, um, ćemo o tome. Samo plivaj, samo plivaj, samo, plivaj, plivaj, plivaj, što ćemo radimo mi plivamo. Tata, plivaj, samo plivaj, plivaj, e! <laughs> Roditelji su me naučili tu pjesmu, skupa smo je pjevali, a ja mislila da sam je izmislila. Koju pismu? Samo plivaj, Boško, moramo sam, samo plivati. Što? Nema šanse, slušaj me, preopasno je picati se. Ne, slušaj ti mene, znam da se bojiš, ali nema odustajanja. Slijedi me, samo plivaj, samo plivaj. Poni pjesmice moje magice. Dobar je dan i mi idemo van. Jer sam Boško, ajde stiže mamice, evo me tatice. Okreni se. Okreni se. Ide ravno uvala prstaca. Uvala prstaca. Uvala prstaca. Stižu! Nemoj Oprosti. Ma, u redu je. Svako može pobjeći. Nije sramota. Boško! O, Boki, tu si. Uh, izvukla si nas od tamo. Ha, jesam. I ja sam nas izvukla. U stvari, tehnički si nas uvalila u ono. Ali da nisi, ne znam bili došli do ovdje. Eho, lokacija. Eho lokacija! Naočale kakve niste vidjeli. Našli smo ih! Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ti si našla ovo. Dobrodošli u otvoreno more. Doma. Prestani, neće se vratiti. Mogla bi. Tata, ona zbog tebe misli da ne može. Ti sad ne pričaš o buci, jel da? Fali mi, Dora. I meni isto. Da ti pravo kažem, baš sam zabrinut za nju. Ona bi se trebala brinut za nas. E pa ona bi sigurno imala ideju što sad napraviti. Ne znam kako je to uspjela. Mislim da ni ona ne zna. Ona samo ide. E da, ali onda bi bar mi trebali razmisliti. Što bi Dora sada? Što bi Dora sada? Da, što bi Dora sada? Utvrdila bi činjenice, procijenila stanje, a potom bi analizirala opcije... To je ono što bi Marilyn učinio. Upravo si, tako bih ja uradio. Ona ne bi uopće ni promislila. Ma prva stvar koju bi ugledala, ona bi odmah... Eh, Dora bi išla. se za mene! O, čovječe, baš nam je drago što te vidimo. Drago vam je što me vidite. Ja sam sretan što vidim vas. Nisam niskim pričao već godinama. Godinama? Ideš. Nažalost, ne možemo se zadržavati. Morali bi brzo pa ići. Pa nemojte sada odmah. Tek ste sletili. Odmorite malo, recite što ima novo kod vas. Ma rado bi, ali moj sin ja žurimo do karantene, pa... Ovaj- Baš je divno imati sina. A, da, da, ja, nemam obitelj, ali hodao sam davno s jednom Jakobovom kapicom. Fasciniran sam. Ali kapici imaju oči, pa se tako zagledala u nekog drugog. Ma šalim se, ne s tim da kapici imaju oči, imaju ih. I vidite iznutra i slometi srce. O, biserko! Zašto? Zašto? Što bi sad Dora učinila? Kreni s nama u istraživanje tajnog svijeta otvorenog mora. Ok, slijedi me. Ti si u žmulju. Da, da, onda ja slijedim tebe. Čekaj. Ho, hobotnica ima tri srca. Ha, jeste li znali? Ah. Segli smo. Stvarno smo segli! E pa, čini se da je to to, mala. Samo moram uvati kamion. Ček, ček. Imam nešto za tebe. Oznaku. Oznaku, da. Znaš, mislim da ću te se sjećati. A, e, zaboravit ćeš me dok kažeš keks, sto posto. Ja ću tebe zaboraviti puno teže. Moji roditelji su sada tu negdje. jesi dobro? Spremna sam. Da. <laughs> Mislim da jesi. Ideš. Gdje su? Gdje su? Gdje su? Okej, okej. Oprostite. E, Bog zdravo, jeste možda vidjeli majku i oca, bez mene? Pardon, ste vidjeli jedan par? Stari su kao vi, ne baš tak stari, nego još stari. Od vas čak. Hvala, Pok! Zdravo, znate možda neko ko je izgubio dijete, još nekad davno, koje bi moglo biti ja, ne znam točno kada, ali... Okej, okay, uživite ste. Eh! Ho, gledaj kod oh, Pardon. Naš je cilj da se svaka životinja koju spasimo jednom vrati svome domu. Školjke. I evo ga. Znači, ako se ikad izgubiš... Samo slijedi školjke. Hej, vidi školjke! <gasps> slijedi školjka. pričaš, morskvice? Se ofendite, ne. Mamice, nemoj plakati, nemoj plakati. Misliš da će, misliš da će preživjeti sama? O duša, sve će biti u redu. Bojim se. Mama voli ljuči bas te Našla sam ih. Ja sam bila kriva. Gdje ti je oznaka? Ha? Oznaka! Nemaš je! Zašto onda nisi u karanteni? Karanteni? Da, tamo odvode sve ribice tvoje vrste. Je li tako, Bobi? Da, navodno spremaju neku veliku izložbu u Klivladu. Stavit će ih na kamion u zoru. Biće baš zgodno. Što? Ne, ne, moji roditelji su u karanteni. Voze ih u Clevelanda, ali, ali ja sam upravo sam stigla tu, oni ne znaju da sam ovdje. Ne brigaj, do karantene nije teško. Samo moraš kroz cijevi, ribo. Oh, o, ne mogu ja to. Zašto ne? Zaboravit ću kud idem i onda, onda ja ne mogu ići tamo negdje gdje mi neko ne može pomoći. Onda ostaješ se uvijek tu. Ha? Nisi od pomoći, Bobica. Samo ti uđi ako želiš, snaći ćeš se već. Oj, oj. Možete mi, e, možete mi reći kako do tamo? Kroz sjevi? Naravno, Ribo. Dva skretanja lijevo pa desno. Jednostavno. Okej. Dva lijevo pa desno. Mogu ja to? Dva lijevo pa desno. Okej. Ne zaboravi. Dva lijevo pa desno. Dva lijevo pa desno. Dva lijevo pa desno. Dva lijevo pa desno. Dva lijevo pa desno. Dva lijevo pa desno. Bježamo. Lijevo, desno. Stani, jesam već išla lijevo. O, ne. Počelo je. Okej, okay. drži, drži, Kod sada. Kada ja to plivim? Ne sjećam se. Okej, okay, okej, izgubila sam se, ne sjećam se. Sve sam zaboravila. Sve, ću u cijevima zaovijek, Cijevi, cijeva frendice, cijeva frendice, cijeva frendice! E, plivaj, plivaj, plivaj. Joj, nisam baš sigurna. Vjeruj mi, pazim da se ne lupiš zid. A! nema smisla, nikad se neću naučiti orijentirati. Halo, ako ne uspiš ovdje u oceanu si naježila. skoncentriraj se. Zid. Dora! Zdravo! Izgubio se u cijevima, moji su karanteni. Strpi se, Dora! Ljudevite, vrijeme za eholokaciju. Ali pokvarena Začepi i probaj ukat kako ti je Dora rekla, dobro? Ali neću ja to moći. Na rubu sam, Ljudevite! Ajde, Ljudevite, kako si meni govorio? Ha, skoncentriraj se! Osjećam se kao kretan. Ljudevite. Oprosti. Au! ovdje, e, ovdje smo! Ekipa, ekipa! Što? Što je? Što je bilo? imam signal! pa idemo! O, oda! vidim karantenu! Ovo je potpuni rock'n'roll! Sve mogu vidjeti! Vidim i tebe! On te može vidjeti! Moj život ima smisla, vidiš ti mene? O, da, e, ne šljaka u kontrasmjeru. Ludevite! O, da, e, reci Dori da skrene lijevo. Kaže da skreneš lijevo. Lijevo? Ravno. Ravno. Ravno. Desno. Desno. Desno. Vrti mi se. Stani. Šta? Hvata još treći signal. Čekaj da se odzumiram. <gasps> Svedam u djeda mraza, pa ona nije sama. Što? Šta je bilo? Ne znam, ali sve je bliže Dori. O ne, Dora, plivaj, promijeni Što? Gdje? Što gdje? Desno. Desno. E, moje desno. O ne, pliva ravno na to nešto. Ne, Dora, okreni se. Odlično, Dora, sad znaš gdje smo. Što? Da skrenem desno? Ne, ne, ne, desno, ne, ne mogu gledati. Mera! O, škrku mu poljubim! Ne, probudala ju je! Živu čaj pojesti! Dobro si! Naši <laughs> se me, kako nam je to uspjelo? Pa sreli smo čaknutog školjkaša, bio je lutko šlapa. I onda smo se polako udaljili od njega i upali ove cijevi. I onda smo te počeli tražiti. Dora, oprosti! Dobro, ma što je to bilo? Čekaj, to je za mene. Sve pet, oprosti za što? Što? Živa si? Da! Došao sam na jednoj Tata, jesi čuo ovo? To je stvarno znak itovski. Čuo sam. I to mi vraća neka jako loša sjećanja. Pa zato krenimo. Mislim da... da trebamo ovuda. Pratite me. Vraćamo se kući. Stani, stani, stani. E, Moji roditelji su ovdje. Stvarno? Našla si roditelje? Pa, ne skroz, ne. Mislim, ne još, ali mm, mislim da znam gdje su. I ne znam točno kako do tamo, ali znam da oni mi pomažu do... Do karantene! Karantene, tako je. E, i upoznala sam sedmokraka Lutko Kupus. E, i odveo me do te izložbe. Izložbe. Dora? Misliš da me mama i tata žele vidjeti? Što? Zašto ne bi htjeli? Jer sam ih... izgubila. Doro, tvoji roditelji će biti presretni da te opet vide. Nedostajala si im. Baš u svakom trenutku. Stvarno? Slušaj, znaš kako smo te našli? Preko onog školjkaša ili... Ne. Ne, oštrige. Ne. Mekušca? Ne. Nečeg? Ne. Ne, ne, ne znam. Mučili smo se jako dugo dok Nemo nije pomislio. Što bi Dora sad učinila? Zašto bi to rekao? Zato što me od kako sam te sreo hrabriš u stvarima koje nikad ne bih ni pomislio da mogu. Ludim stvarima. Zadrkivanje morskih pasa i e, skakanje po meduzama. Potraga za mojim sinom. Ti si za sve to zaslušna. Zbilja, nisam znala da to misliš. Ili sam zaboravila? Ne, nisi ti zaboravila. Ja ti nisam priznao i žao mi je sada zbog toga. Ali Doro, zato što si takva kakva jesi, na putu si da pronađeš svoje roditelje. I kad ih napokon nađeš, ti ćeš imati dom. znači da ćemo do jedna morati reći s Bogom. Da, Nemo. Morat ćemo. Prije završimo prije će kamion stići u Cleveland. Pazi, zavoj. Što kažeš? Au! Rekla je zavoj. Okej, mislim da smo blizu. Juhu! Juhu! Je li to karantena? Da, to je to. U karanteni smo. Moji su tu negdje. E, kamo nas voze? Ne, ne, ne, ne, ne! Zašto idemo prema vratima? Mi smo face! E, pa super se osjećam! Ono, stari, Hajde, idemo. Pa Stani, kuća, ženska glava. Stižem, mamice. Stižem, tatice. Uhu. Skoro sam doma, skoro sam doma, skoro sam doma. Skoro sam se zalaufao. Čujem korake. Boško! Čim? Boškić, do akvarija ćemo teško stići. Opar ima. A zašto? Tamo su i roditelji. E, slušaj me. Imate tri minuta da vas ubacim u ovi žmul i onda ja moram na kamion za Cleveland, jasno? Jasno. Oj, Mama, tata, mama, tata. Bog svima, to sam ja, Dora. Pa samo izabere dvoje i šibamo. Tata. Ma daj, šalim se. Zekica, pekica. Mama, tata, gdje su moji roditelji? Dora? Ti si stvarno Suzina i Karlova curica? Da, jesam, to sam ja. Gdje su oni? Pa, Doro, odmah nakon što si nestala, oni, oni, mislili su da si, pa, mislili su da si završila ovdje u karanteni. Aha. Hajde, požuj, hajde. I onda su došli ovdje, i tražili te? Tu su. Gdje je točno? Toro. To je bilo davno. Ha? Nikad se nisu vratili. Oj, oj. Znaš, Doro, kad se riba ne vrati iz karantene, to znači da nije više. Što? Dorice, nema ih više. Oni su... Mrtvi? Htjeli su te pronaći. Stvarno ih nema više, jeste sigurni? Doro, slušaj me. Sve će biti u redu. Doro, oni su te tako voljeli. Svima koji ne žele u Cleveland, zadnji poziv! Dora, jesi dobro? Jesi dobro? Zakasnila sam. Dora, ne, ne, slušaj me. Nema moje obitelji. Ne, Doro, to nije istina. Vrime za polazak! Ja sam... Skoro sam sama. Pa gdje su svi nestali? Pa- Tvoja narančasta ekipa je na putu za Cleveland. <laughs> Naša sam pomoći, izgubila sam i... i... A, da mi malo pojasniš. Moje... Njih, njih... izgubila. Ne mogu ništa učiniti. Ježa ne smijem zaboraviti. Što sam onda zaboravila? Nešto... Nešto važno, ali... Što, što je to bilo? Što je to bilo? Sve je nestalo. Nema više ničega, ničega, jer ja jedino znam zaboravljati. Samo to znam zaboravljati. Samo to znam. Samo to. Što da radim? Što da radim? Što da radim? Što da radim? Što bi Dora sad? Ja bih razgledala. E, tamo preko je voda, a tu ima puno morske trave. Tu je bolje. Okej. Okej. I što sad? hrpa trave, sve je isto. Sve izgleda isto, osim one stijene tamo i malo pjeska ovdje. Volim pjesak, pjesak je fora. vodi nikuda. Tu nema ničeg. Ništa osim trave. Puno, puno trave i samo školjke. Ovim putem ja, ja volim školjke. Volim školjke. Bog, ja sam... Dora! Vratila si se! O, dušice! Vrati se! Daj da te vidim! Da, što si... Neću te više nikad pustiti! Čeri moja, vratila si se! To ste vi! Da, to ste da. zbilja vi! Mama, i ti si tu! Jesam ja! I ti, tata! I ti isto! Tu sam, morzgvice! O, dušice, o zlato, ne, ne, ne, ne, morzbice. Znam da imam taj problem i probala sam ga, žao mi je, probala sam ga ispraviti, ali nikako nisam mogla. pokušavala sam, pokušavala, ali moj misli, oni mi stalno bježe iz glave i ja sam vas zaboravila, žao mi je. Torice, da te nisam čula, da ti je žao. Vidi, vidi što si sve uspjela. Što? Pa pronašla si nas. Tako je, našla si nas. Dušice, zašto misliš da smo sve ove godine bili ovdje i čekali? Jer smo vjerovali da ćeš nas jednog dana ipak naći. Da, tako je. Ali, mislila sam da vas više nema. Kako ste... smo u karantenu tražiti te, ali nisi tamo bio. I onda smo znali da si prošla van kroz, kroz Kroz cijevi. Da, tako je, dragi. Pa smo i mi. I ostali smo na ovom istom mjestu od tada zbog tebe. Ostali... Jer smo mislili da bi se mogla vratiti pa bi svaki dan izašli i slagali. Školjke. I onda si nas pronašla. O bublice! Našla si nas, a znaš li zašto? Jer si se sjetila. Sjetila si se na svoj predivan, dora način. Jesam. I to sama. O, dušo, zbilja, bila si sama kroz sve ove godine. O, sirotice moja. O, pa ne baš sasvim sama. <gasps> Meli, ni Nemo! I e, niko nije vidio kamo je Dora otišla. Ozbiljno! Eto, toliko očiju, a niš koristi. O, oprostite, možete mi pomoći? Ja mi kako... Tata vidi, eno gore! Oh, hvala nebesima. Vidiš, Nemo, znao sam da će se snaći. Što? A gdje je Dora? Jel s tobom? Žao mi je. Dao sam sve od sebe, ali nisam uspija. izgubio se. Molim! U redu, krećemo! I onda nas je Kit progutao, iako ja znam kitovski. Da sam bio tamo, srce bi mi odhazalo. Zapravo, Merlin uopće ne vjeruje da ja znam kitovski, ali ipak ima povjerenja u mene. O, već mi se sviđa taj Merlin, da. Da, i onda smo nekako našli Nema. Ili on našao nas, ne znam. Ali znaš što, Nemo je takav slatkić. On će ti biti uz mene ma što god. E, što bi sad Dora? Pa svakako ćemo zahvaliti jednom i drugom kad e, Čekaj, čekaj, pa ja znam ovo mjesto. Zdravo. Ja sam Dželo Hadži Salimović. Tamo! Slobodno nam se pridruži. To je institut za svijet podmorja. A, pa tamo si se rodila. Doro, jesu li tamo tvoji prijatelji? Da, bili su, bili su zapeli u, u nečem. To nešto, nešto išlo negdje. Kamion! Oni su u kamionu! To znači da ih vi, više neću vidjeti. Ne, ne, ne, ne, ne. Što bi Dora sad? Što bi Dora sad? A, ne, ne, ne. Znam da su ti to dobri prijatelji, ali kamion je stvarno previše za nas. Mama ti je pravno, molim samo znam da mi nedostaju. Ja, Stvarno mi, nedostaju mi. To sam već rekla. Dora? Mama, Merlin i Nemo su mi više od prijatelja. Oni, oni su mi obitelji I, moram ih vratiti. To da su me našli, to je bila sudbina. Znaš što mislim? Kao ono, kao sudbina. Dali su mi nadu. Nada! Nadu! Dora? To je Dora, nešto nije u redu. Imam je, ispred instituta je. Moramo skočit. Skoči! Nema vremena za raspravu! Da, do. Dora, Dora, kamion svojim prijateljima upravo odlazi. Ne, ne, ne, nije dobro. Što ćemo sad? U redu? Da. Idemo? Da. Jedan, dva... Ne mogu, ne mogu, ja to obojim se slobode. Nado, ja imam naočale kakve svijet nije vidio. Imaš naočale kakve svijet nije vidio. Ja ću biti tvoje oči. Ti ćeš biti moje oči. Ali ja radim zidovi! Nado, u oceanu nema zidova. Nema zidova? To ti je zadnja nada, Nado. Pa što nisi odmah rekao? Što? Nemoj, stani, stani, pazi, zid, zid! mrljica, Nado, reci bok. Dora, jesu li ove dvije mrljice tvoji roditelji? Pljunuti su! E, ja sam Ljudevit, drago mi je, gospođo, gospodine. Ja, molim vas, samo suzi. Okej, dobro, moramo ići. Zaustavimo kamion. Dobro, koji kamion? <gasps> Ljudevit, daj izvještaj. Ada, moj prekrasan dar. Našao sam ih. Kamion se uključuje na autoput prema jugu. Idemo. Ulovimo taj kamion. E, ovo moram biti. A, ja isto. Oj, oj, ovo će biti zakon. Živo, jesi prolupo? Ne navikavaj se, Živo. A jesmo, u fora. Ljudi, vidite, sve sam zaboravila. Što smo, di smo? Razumijem. tvoji prijatelji su u kamionu. kreću se na sjever prema mostu. Vidio ne slatke vitrice tamo. I ja bih jedu. Au! Au! Au, ljude vidite! O, vidim kamion! Eno ga tamo! Ne znam kako ćemo ga stići, Dora. Ajoj, kad bi barem mogli zaustaviti promet. Zaustavit, zaustavit promet. Svi trebaju stati. Ljudi vole stati gledat. Što im se sviđa, što im je slatko. Što im je slatko? Pa da, skužila sam. Što, što je? Brzo da ne zaboravim. Nado, kad kamion stigne do mosta, ti me žvajzne gore na njega. Žvajzne! Idre, vi za mnom. Ostali ne mrdajte. Ej, ej, Dora, Zlato, ne ideš te više nikud bez nas. Mama ti ima pravo, moraš ostati s nama. Dora, Zlato, a što da se opet dogodi da... Da, ne, Mama. da nestaneš, ne, znam koliko, da, se zbuniš, Mama. nešto te omete i onda... I onda vas opet izgubim. Da. Mama, tata, sve će biti u redu, jer čak i ako vas budem zaboravila, mogu vas opet naći. sad malo lijevo, vrati malo nazad, dobro je to, dobro je, ajde, nemoj, nemoj, dobro, sad, sad, sad, ajde, sad! Vrijeme je za tvoj plan. Okej, koji plan? Aaaa! Dobro, šta da radim sad, šta da radim, šta da radim, šta bi Dora sad, šta bi Dora, da vidimo, auti, auti, auti, zaustavi Ko će promet, Ko će promet, mazionica! Pazi! su Što se zbiva, tata? Ne znam kako, ni na koji način, ali mislim da to ima veze sa... Voda, voda, trebamo vodu. Jesi ti luda, kako si upala ovdje? Dora! O! Mislio sam da te više nećemo vidjeti. Uf, ja isto liježam ukoliko god se trudila da vas zaboravim nikako. Jako mi je falio drugi dio moje obitelji, ha? Mi smo ti obitelj. Mhm. Znaš kakav je to osjećaj? Da, znam kakav je to osjećaj ej, ovo van iz kamiona, nije to tvoja riba, biži! O ne, ode na prijevoz! Dora, promet se pokrenuo! Pusti mene, ja ću to! Buco, Buco, vrati se! Trebamo tvoju pomoć, Bucko! Doro, slijedi me! Ne, ne, stani! Ostala nam je Dora! Ne, ne, Buco, stani! Moramo se vratiti! Čekaj, stani! Nazad, nazad, Buco! Nemoj Gdje je Dora? Ko si ti? Suzi? Merline? Karlo? Nemo? hvala ti što si se primio u našoj Dorici! Dora, još je u kamionu! Pucko! Stupi Doru! Okej, mala, pa da se oprostimo. Ne. Kako misliš ne? Tako mislim, ne ideš ti u Cleveland, da ideš sa mnom u oca. Slušaj, zašto bi uvijek želiš pokvari planove? Želim samo jednu stvar u životu. Ne, slušaj to je ti mene. Zašto je super imati plan? Ja ga nikad nisam imala. Jel mi bio plan izgubiti mamu i tatu? Ne. Upoznati Merlina? Isto ne. Jesmo mi planirali susret? Ček, jel jesmo? Jesi pri kraju? Pa mislim da nismo, zato jer se najbolje stvari događaju slučajno, jer to je život. A život je da si ti skupa sa mnom u oceanu, a ne da smo zatvoreni u nekoj glupoj temi. Mogu ja nešto reći? Nisam gotova. Moj prijatelj, zove se Đelo, jedno mi je rekao da je sve u tri jednostavna koraka. Spašavanje, oporavak i... E, onaj zadnji. Tako je! Onda što kažeš? ja sam reč, a dobro. Ne valja. Ja ne idem, ne što se događa, oni su ne, Brzo, primite se zaperaju! Pokušamo otvoriti vrata! Uuu, zatvorena su izvana! Hajde, Dora, možeš ti to! Nado, Nado, sedi sedi. Doro, Doro, ne, stani! Ljudi, vidite kamo idu! Moment Doro, Dobro, gotovo je. Ne nije, uvijek, uvijek ima načina. Slušaj me, Doro, ne postoji izlaz. Ali mora biti izlaz, uvijek ima izlaza. Nema, Doro, ovog puta zaista nema izlaza. A ja? A što s ovim? Traka mi mog, ipak ima izlaza. Uvijek udahni mala. Sisajte Dobro, Boško, imaš sedam ruku, pa ne znam, nešto probaj. Dobro, palimo. A? Ej! Ej! Funkcionira! kreće rock and roll do dobro. Vrati ga, alo! Čuj, nije da te hoću učit kako treba vozit, ali ja to ne bi ni mogla da hoću, ali bi mogla malo brže. Vrati prati kamion! Ništa ne vidim, kojim putem idemo? Okej, pa e, svi auti idu lijevo, pa idi i ti lijevo. Ilmanov uličak, Ešbija Venica, Gilmanov uličak, opet, hm, opet Gilmanov. Koliko još dugo moram držati livo? U redu, samo moramo znati kako smo tu došli pa ćemo se znati vratiti. SMS mi kad to saznaš. Sad se ne mogu sjetiti kako smo tu došli. Hej, ja poznam ove tamo, od tamo smo došli, skreni desno. I oštro desno! podcast. Samo ravno, ravno, lijevo, lijevo. Ne, ne, ne, desno, desno, desno. Koji slalom, Ne, ne, ne, cestu. O, prosti, pa joj, račva se. Kojim putem? Oce ocean, ocean. Hej, brod! Znaš da ja baš nisam ljubiteljica brodova, ali... Kojim putem? Um, <gasps> brodovi idu k oceanu. Desno. Curi na vrijeme, mala. Ti ćemo sada. Uh, e, Okej, okay, pa, uh, smislit ću. Ne, znam, ali e, možda mi nešto padne na pamet. Kalebovi! Boško, idi za njima! Ocanji nevo, Boško! Aj, aj, aj, čekaj malo, da mi signal. Jesu oni? Ja sve u redu? o, to je Murjan, uhapšeni. Okej, okay, ide nam. Ocan! Samo ravno, šibaj! To ja pitan. O, a, joj, U, Šta ti je, šta mucaš? O, ne, što bih ja sad, što bih ja sad, što bih ja sad, što bih ja sad... Boško, pitaću te nešto malo jako ludo. Meni je ludo, simpa. Dobro, Bokica. nema izlaza, gotovo je, završit će u sardinama. čekaj. o ne, stani! Vraćaju se! trees are green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself. Ovo je treća i posljednja postaja instituta svijeta podmorja. Spas, oporava i oslobađanje. Dođi tatici! Za vas odabrao Đelo Selimović. Doviđenja. Jedan, dva, tri, četiri... Eee, stani malo, zašto šta ja brojim? Hej, gdje su svi nestali? Eee, zar, zar su me ostavili? Ne, ne, ne, ne, ne bi oni to. Okej, okay, smislit ću već nešto. Što sam ono malo prije radila? Bila sam um, prekrila lice, e, znači skrivala sam se. Okej, zašto sam se skrivala? Stani, o, ja, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ko se nije skrio magarac? Ha, imam te, <laughs> vidim vas. Haha, jesam vas. U redu, platončići, odmor je gotov. O, čoveče! A, nisu me našli. U školu, u školu. Vrijeme, prstiće sebi, vrijeme je za novu lekciju. A kad se gospod Ray vraća iz migracije? Ako je pametan, oštaće što duže, ali do ga nema, ja ga mijenjam. Okej, mulce, i tko želi učiti o eholokaciji? Ma niko! <laughs> Dobro, Borozgvice, uživaj. Baš lep dan za plivanje, ha? Da, je, bok mama, bok tata. Pa, Ništa, onda idem ja polako doma, raščešljati vlasuljicu. <laughs> Ideš sa mnom, Dora? Ja? O, moram prvo do grebena. A, u redu. Što? Grebena? Ne, to, to, to, misliš da je to dobra ideja? Je, došlo mi je da malo guštam u pogledu. Bog! Pogledu? Pa lijepo se provedi! Skroz sama. nemoj se izgubiti! Hej, Merline. hej, Bog, Dora. Si dobro? Nešto si mi bljed. Ma ne, ne, ne, ne, ne, dobro sam. Ja sam, ja sam uvijek bljed. Što je? Pa ja samo, znaš... Uh, uspjela si. <gasps> Jupi! Uspjela si, Morozgvice! U čemu? Bublice, slijedila si školjkice i pronašla si put kući. Operajmo, jesam. I to sve sama? Jesi! Znaš li što to znači, dušo? To znači da sad možeš baš sve što ti srce poželi, Dorice. Stvarno? Mogu se ići s njima igrati? Ma naravno! Skrabi ih, moruzgvice! Da, uspjela sam. Hm. Stvarno je prekrasan pogled. Da. Nezaboravan je. That's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song. Has someone been more unforgettable in every way? Oh, and forevermore, that's how you'll stay. That's way, darling. It's incredible got someone so unforgettable. Thinks that I am unforgettable too. Thank you. mrš, mrš, mrš, mrš, mrš, mrš, mrš, mrš, mrš, mrš. Možeš ti to! Još samo malo! To je to! To je to! Sad ću stvarno povraćat! Voilà! Super ekipa, svaka čast! Vidi, Flo, uspjeli smo! Od sad će nam u životu sve biti med i mlijeko. Ljudi stvarno nemaju obzira. Što sad? <laughs>